Sova Info. Personalizirana medicina, temeljni i društveni aspekti, izazovi za sustave socijalne sigurnosti. Naziv je dvodnevne konferencije koja se održava danas u kampusu i sutra na pravnom fakultetu. Tema ovogodišnjeg simpozija okuplja znanstvenike iz interdisciplinarnih područja medicine, biomedicine, filozofije, prava i ekonomije. Prvi dan simpozija posvećen je istraživanjima glede personalizirane medicine, inovativnim metodama liječenja te liječenju i prevenciji bolesti temeljenim na individualnim biološkim razlikama. Drugi će se dan spomenuti znanstveni pristup personaliziranoj medicini kroz moralno-etički, pravni i društveni kontekst – jedna od organizatorica, profesorica Nada bodiroga Vukobrat, mišljenja je da je Hrvatska u sredini po kvaliteti personalizirane medicine, ali jedan od predavača, profesor Ivan Đikić, suprotnog i mišljenja. Tema je vrlo važna, mjesto se treba govoriti o mogućnostima, ali o kritički o, o običanjima koje dajemo javnosti. I u mom predavanju naglasit ću oba dvije koliko su naše limitacije, kolike su naše mogućnosti, zašto znanost omogućava nam bolje liječenje, ali ja sam također kritičan da je personalizirana medicina nešto što se verbalno lagano govori, ali vrlo je teško to primijeniti u praksi zbog novaca, zbog vremena, a i zbog bolesti kao što su tumori koja se toliko vrlo brzo mijenjaju da je gotovo nemoguće obećati pacijentima punu personaliziranu medicinu. Simpozij je organiziran uz potporu Hrvatske zaklade za znanost u okviru projekta Perspektive državosti socijalne države prema transformaciji sustava socijalne sigurnosti za pojedince u personaliziranoj medicini te potpora istraživanjima sveučilišta u Rijeci, socijalna sigurnost i tržišno natjecanje kao i zaklade Hans Seidel. Centar za nenasilje ljudska prava u suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu organizira besplatnu pravnu pomoć u srijedu dana 22.11. od 10 do 14 sati u udruzi SOS Rijeka Centar za nenasilje ljudska prava na adresi Verdijeva 11. Zainteresirani se mole da sa sobom ponesu svu relevantnu dokumentaciju, a više informacija mogu dobiti putem e-maila pomoc.sos-rijeka.org na broju telefona 051 211 888 ili mobitela 0 099 311 8880. Važno je napomenuti da žrtve svih oblika nasilja i ili druge socijalno osjetljive skupine građana svakodnevno mogu dobiti besplatnu primarnu pravnu pomoć, nevezanu s posjed prave klinike, u vezi s obiteljskim i drugim statusno pravnim pitanjima, prava žrtva vezana za kazneno i prekršajno pravo, socijalna prava, socijalna skrb, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, prava za vrijeme nezaposlenih i slično, radno i antidiskriminacijsko pravo te druga pravna pitanja ako su neodvojivo povezana s nekim od navedenih pravnih područja. Mi ostajemo u Hrvatskoj nazivi konferencije u organizaciji Svjetskog saveza mladih koja će se održati od 20. do 24. studnog 2017. godine u Zagrebu. Ove godine tema je odlazak mladih iz Hrvatske. Udruzi su pripremili detaljan sadržaj programa čiji je cilj prikazati pozitivnu sliku Hrvatske i osvijestiti mlade kao i ostale hrvatske građane o tome kako doprinijeti pozitivnoj budućnosti mladih u Hrvatskoj. Konferencija je zamišljena kao niz događaja poput okruglih stolova, debata i panel rasprava na kojima se raspravlja o aktualnim društvenim temama. U galeriji Principi otvorena izložba planinarske fotografije slovenskog fotografa Jake Čopa. Izložba se otvara povodom obljetnice Kulturnog prosvjetnog društva Bazovica koje u Rijeci slavi 70 godina neprekinog djelovanja. Barbara Riman iz Instituta za narodnostna pitanja iz Ljubljane kaže da društvo Bazovica vrlo aktivno sudjeluje u društvenom životu Rijeke, pa je tako 2009. godine osnovna škola Pećine postala prva hrvatska škola u Hrvatskoj u kojoj izučavanje slovenskog jezika i kulture postalo izborni predmet koji se od ove godine održava i osnovnoj školi Kozala, dok se od proljeća ove godine nastava slovenskog jezika održava i u dječjem vrtiću bulevard. Procjenjuje se da u Rijeci danas živi malo više od tisuću Slovenaca. Orgija, predstava u koprodukciji gledališća Gle i hrvatske dramske e, HNK Ivana Plemenitog Zajca, održana je na adresi Delta 5. Autori i izvođači predstave su Katarina Stegnar, Jure Novak i Urška Brodar. Orgija je treći dio trilogije Jure Novak, Zato sam sretan, Katarina na naručbu i Orgija, koja je nastala 2011. U prvom dijelu kao izvođač nastupa samo redatelj Jure Novak, u drugom mu se pridružuje glumica Katarina Stegnara, a u trećem su na sceni svo troje, redatelj, dramaturg glumica. Autori predstave kažu jedino pravilo orgije je požuda, jedina prepreka vlastita mašta. I vrijeme sutra, dijelomice sunčano spromjenjivo na oblaku, a uglavnom od sredine dana vrlo malo kiše moguće na širom riječkom području. Jutarnja temperatura na Jadranu od 6 do 10, a najviše dnevno od 13 do 16 stupnjeva Celsijusovih. Vijesti čitala i uredila Dragana Stojanović. Sutra se potpisuje sporazum na građevinskom fakultetu, o čemu se točno radi, poslušajte nakon glas kratke glazbene pauze kada slijedi Sova Info Plus koju je pripremio Davor Pejić. Slušali ste Sovu Info.